much to find. Images that you apply. I won't bow my head in shame. I won't bow my head in shame. I won't play the game the same. Without your walls, I am alive. Without your walls, we all survive. Without your walls, no guilt to bear. Without your love, I love to share. Without your walls, I am alive. Without your walls, I am alive. Without your walls, I am alive. Without your walls, I am alive. Tema del Olvido de cráneo, adelantó de su nuevo. Això no és un primitive, això és 1984, però sí que és vera que tenim avui el plaer d'estar de, aquí amb, eh, amb una representació del manco de, de la gent que està fent es eh, Primitive, en aquest cas és Naceci, Maria, Joan, en Joan Àlex, Chano mm. i Bueno, Va, básicamente todo... somos nosotros, lo que hay, y Fede, por supuesto, y hay más gente, ¿no? Que, Col·laboracions que puntuales i... Sí. Molt bé, molt bé. I doncs estarem fent aquí una entrevista en, en, aquesta, en aquest, aquest fantàstic projecte Primitive i eh, també tindrem altres eh, espais com avui també que vendran Albert que mos, mos contarà una miqueta eh, espais de cultura per xerrarem una miqueta d'altres coses culturals i, i això. I evidentment també tindrem el nostre espai de... Del baúl del Raúl, com sempre, aquí en 1984. Així que comencem en 1984. Y, sí, aquí si no vaig errat, Ceci, es eh, és del eh, último de eh, primitiv que va a sortir. Quin día va sortir? El 30 de octubre, el miércoles, salió la sexta entrega y cerramos una temporada, como así decirlo, ¿no? Mhm. ¿Por qué cerráis una temporada? bueno, tenemos pensado en esta segunda parte, más que nada es el tema de los directos, de llevar a los grupos a Impala 1 y que se, bueno, grabarlos el audio y la imagen y bueno, que se toquen una canción y, y más o menos algo así como más, más en casa, ¿no? Más, más íntimo. Los directos serán en Impala 1. Ajá. Esa es esa es la nueva idea. ¿Pero ni eh, anireu a o, no? ¿Cómo es eso? Sí, también cubriremos conciertos, como siempre, pero es por una cuestión de, tiempo y de trabajo y de... Mm. para facilitar un poco el trabajo mm, de lo que requiere mm. montar el primitive. Mm-hmm. Y pues pensamos esto, en traer al, al grupo a, a, los estudios de Impala 1, grabarlos y, y, bueno, la canción que más les guste a ellos y la mejor toma pues será la que se va a editar. Ah, muy bien. Muy bien, muy ¿Qué te iba a decir, Ceci? Eh, ¿Cómo surgió esta idea de hacer Primitive? ¿Cómo surgió la idea? Sí, entre vosotros, ah, seguramente que a lo mejor estando o un día de marcha o un día a lo mejor eh, reunidos en algún local de música o esto, se os ocurrió hacer este tipo de, proyecto, de hacer eh, este tipo de grabaciones de grupos o... de compactar, justamente estas ideas culturales musicales. Mm. Bueno, básicamente eh, los tres, digamos, yo y María y yo, hemos tocado siempre, hemos hemos ido a exposiciones y hemos estado en el mundo de la música y de la cultura, ¿no? Y bueno, al, terminar de estudiar realización, te encuentras perdido, ¿no? En el mundo audiovisual. Y dijimos con Joan y con María, ¿por qué no nos creamos nuestra, nuestro propio programa? Y, incluimos pues todo lo que hacemos y, y damos luz lo que hace otra gente también, ¿no? Anónimos, digamos, o, o no pero que, que, las grandes cadenas no... no, le prestan atención. Exactamente, no tienen esa facilidad de que a lo mejor estáis ya a lo mejor en un momento de poder hacer cosas brillantes que se puedan ver ya en plan local o en plan nacional y dijisteis, bueno, vamos a hacer algo independiente y que lo veamos nosotros y más o menos la gente que mm. nos rodea y más o menos con el tiempo pues más mm. gente que le interese lo puede encontrar pues a lo mejor en YouTube o en donde más o menos lo colguéis, ¿no? tenemos un blog que es primitivepunk.blogspot.com y allí pues pueden ver los programas. Mm. Y la idea básicamente es esta que la gente conozca lo que hace la otra gente, porque estamos rodeados de gente que crea que tiene proyectos y que hace cosas. Lo que pasa es que no, no se ve o bueno, forma parte del underground, ¿no? <laughs> Digamos. Es, un poco dificultoso a veces, ¿no? <laughs> Pero bueno, eh, ya lleváis seis primitivos, ¿no? Entonces, con este último que habéis cerrado, ya son bastantes, ¿no? Porque ¿cuándo fue el primero que, que metisteis? El primer primitive que se emitió, digamos, que colgamos fue el 21 de diciembre. O sea, lleváis, como aquel que dice, 10 meses. Sí. O 10, 11 meses. Sí, Anda, sí. mira tú por dónde. <laughs> Yo pensaba que lleváis a lo mejor un pelín más de tiempo, pero bueno, en 11 meses mm. colgarse primitivo es una cosa bastante bien lograda. O sea, entre pensarlo y, y ponerse el mando a la obra, pim pam, va a ser dicho hecho casi, ¿no? Fue una cuestión de dos meses o tres. Mm. En, en preparar la escaleta y los contenidos mm. y en separar el programa en dos, ¿no? Mm. Básicamente, y repartirnos el trabajo. Y fue a hacer la escaleta y ya por ello, ¿no? Y mm. así acabamos uno y empezamos el otro. Ya estabas allí con, la marcha diciendo, venga, que tenemos ganas de hacer más. Exactamente. Ah. ya el séptimo, digamos, ya tenemos la mitad casi. I què anava a dir? Uh, uh, per clar, ara mateix pues, estàveu promocionant, o sigui, pues, està promocionant, estàveu mostrant eh, els, els vídeos que feis a través d'internet, uh, a través de, de, de que teniu pàgina, com funciona, ho sí. feis tot a través de YouTube... Uh, Lo colgamos en YouTube y tenemos un blog que, que es este, primitive.blogspot.com. Mm -hmm. Vale i eh, bé, el eh, el que anava a comentar també era això i eh, hi ha alguna, alguna intenció de, de lo millor ara que teniu per exemple una tapa feta com un d'això d'editar-ho? Editar-ho tot junt com un paquet o algo? És una idea, sí, És una idea. Lo que sí, surgirà. en algun moment surgirà. Mm -hmm perquè estaria guai, perquè és que de fet no deixa de ser també una espècie de magazín de lo que ha passat en aquests últims 10 mesos, perquè mm -hmm. aquí teniu i penjau tot tipus de coses, des de concerts, però també entrevistes, entrevistes eh, a, gent de, sí, exposicions i tal, o mm-hmm. sigui, d'alguna manera també és com una agenda cultural mm -hmm. de lo que ha estat aquests eh, sí. 10 últims mesos, no? Mm -hmm. I... Sí, la idea, la idea compactar compactarlos i poder editarlos, mm -hmm. lo mm-hmm. que piensa que somos cinco o seis personas las que claro. trabajamos y y nos dedicamos a poder montar y grabar y, y claro, es necesitaríamos una séptima que tal vez lleve este proyecto, lleve... és, mm. és trabajo, tot todo es trabajo. Claro. I, I a, poco a més a poco. també eh, ja els hemos dado más trabajo perquè de fet un dels objectius de, de, de, i de les propostes que tenien des de 1984 cap en Espirimitif eh, i, i amb això en 70 també era el tema de l'entrevista era eh, passar al manco un primitif cada, cada un mes o algo així, passar un primitif sí. en sí. qual eh, també vos havien demanat això, que una miqueta s'edició un poc més especial ja perquè mm, evidentment ja no és un programa audiovisual sinó es un programa audio y adaptarlo, a una micata ¿es -hmm. De esto se está encargando Joan, que, que bueno, que él entiende un poquito más de audio y no, no es difícil. Simplemente es pues las partes visuales que digamos el espectador no lo podría entender por la radio, pues ponerles voz y contar contar lo que lo que pasa para que el radio oyente mm, claro. lo pueda entender. Claro, pero claro. es muy simple, es fácil. Mm. Es tiempo, pero es fácil. Vale. Sí. Des d'aquí de 1984 suposo que el que farà més a la propera vegada que es posem els primitius que potser, potser començarem pel número 1 no? I, i anirem passant a, eh, els primitius cap endavant o al revés, com vulgueu ah. Bueno, si voleu, eh, anem escoltant una miqueta més de lo que és aquest primitif d'aquest sisè primitif que acaba de sortir fa 3 dies del forn i, i bueno, som-hi. Los recortes, los recortes nos llevan a fórmulas insospechadas para financiar estos cambios de decorado que podéis haber comprobado que nos sigáis programa tras programa. Y hemos encontrado una nueva fórmula para, para cambiar los decorados. Si tienes una banda y quieres actuar aquí en directo en las cavernas de Impala 1, Decóranos el fondo y te ofrecemos unos minutos. Esta tarde, este decorado de mano de la, a la puta calle. Esto solo es punk. ¿Y qué te parece, Susi? Que se toquen un tema, ¿no? Pues en directo con la canción Basura. Pues basura. Bueno, esto lo que escuchábamos era el directo de A la puta calle en Impala 1 y bueno, a continuación hay una entrevista que nos dan, nos dan los chicos para el programa y, y nada, pues lo podéis ver, lo podéis ver en el blog sí que a primitive.punk.blogspot.com.es Uh, bueno, la veritat és que està bastant guai, no?, el del blog, perquè a més també feis tot uns, eh, unes etiquetes, no?, i, i, i bueno, que, que, que, tot el que anau incluint. Però la, la pregunta era una miqueta com, com us distribuís todo, tota la, totes les tasques? Vull dir, d'on surten les idees, per exemple, d'anar a entrevistar un, d'anar a entrevistar uns altres? Com, com funciona això? Bueno, básicamente, mm, por ejemplo, Joan y Chano se encargan del sonido. María es la que va buscando un poco los contenidos, ¿no? Todos opinamos y todos, si algo no nos gusta o no nos parece bien. Mm, y, bueno, yo hago el montaje y la, edición. Repito, todos miramos. Sí, no, todo Facebook, un poco de todo y todo, ¿no? Pero, pero bueno, también es un poco con lo que nos vamos encontrando, ¿no? Mm, los conciertos que hay, las exposiciones o, o conocidos, ¿no? Mm, nos avisan, eh, que exponemos, eh, queréis venir a grabar, estupendo, vamos para allá. Tenéis un punto de, referencia, de apoyo, que así podéis, por ejemplo, vosotros eh, prevenir cómo poder montar o, hacer el siguiente programa. Eso mm. está bastante bien. Sí, o, al, al día la gente claro, o nos, nos comenta, vamos a sacar un disco, vamos a estrenar este corto, vamos a, pues, y vamos para ahí, les llamamos, hablamos, pero básicamente es esto, siempre, siempre conocemos a la gente que hace cosas, es... es viene solo, casi. Viene solo, es que no, no necesitamos... Eh, esforzarnos por conseguir los contenidos, están ahí, están ahí y si quieres los coges y si no... Ah, para otro Primitiv ¿no? <laughs> o no, eh, eh, ¿qué es más fácil para ti? ¿Estar detrás de la cámara o delante de un micrófono? detrás de la cámara, totalmente. Esto es una <laughs> pesadilla. Una pesadilla, ¿eh? Esto de, por ejemplo, hacer una entrevista, cuando tú haces una entrevista, o sea, tú estás ahí detrás de la cámara como diciendo, ahí te ha venido lo que, lo que yo te pregunto, <laughs> tú suelta lo que quieras, pero yo aquí te voy a, coger tu imagen y tu, tu voz y justamente ahora aquí es al revés. Claro, es que <laughs> se ven las cosas de otra perspectiva, ¿no? del punto más técnico, si los niveles están bien, si el balance de blanco está bien, el diafragma. <laughs> Pero la radio no tiene esas cosas. No, <laughs> pero tiene ah. otras cosas. Bueno, el nerviosismo <laughs> siempre está ahí el micrófono, eh, poder saber qué decir o, saber cómo expresarlo. a veces mm. cuesta un poco, a veces cuesta porque a mí me cuesta a veces, pero bueno, siempre está bien eh, encontrar el momento de poder expresar como toca ¿no? Eh, las cosas que haces justamente como lo sientes, si estás, mm, no sé, motivado o no estás motivado, en poder justamente llevar adelante un proyecto que veo que, por ejemplo, esto de que a veces ya te digo, yo lo sigo bastante y veo que eh, tú te has inspirado bastante en otro proyecto que tiene otra gente en Barcelona, que es eh, el programa que tiene Punquique, ¿no? Y tú que miras, gilipollas, de el Exactamente. <laughs> bueno, Miki, Punquique y todos los que están detrás, y todos los que están detrás, porque es un... Exactamente. Ah, conocemos a los que salen, pero no toda la gente que está allá de Herrera como otros, ¿no? Que son como 6 o 7, ¿no? Y al final eh, conocemos visualmente a las, que surten, mm-hmm. pero toda esa feina de Herrera. ¿no? Hay, mucha gente que estamos muy enganchados a este tipo de programa porque la verdad es que, aparte del programa, pues también eh, Punquique, pues hace pues lo mismo que vosotros, va buscando grupos, eh, hace la entrevista, eh, monta, a veces cuelga los conciertos, ¿no? De, cuatro o cinco canciones, de, si no conoces el grupo, pues así por ejemplo, pues puedes conocerlo, que es por ejemplo que siempre lo que digo yo que está bastante bien, porque a veces ves el nombre y si por ejemplo no te pillas el disco, pues antes de pillártelo te lo ves por internet y Mira, pues está bastante bien de saber de, qué onda va, quiénes son, y si justamente te pasa como a mí, dices, hostia, si este conozco yo. Sí, forman parte del submundo, ¿no? Que eso es lo bonito, que está bien. ¿Y a ti qué te parece el programa de, de Punquique? A mí me gusta mucho, demasiado. Demasiado. <laughs> bueno, pues mira, vamos a sacar un poco el tema, seguiremos con la conversación un poquito más adelante. Y mira, yo me traigo de mi baúl justamente un grupo de ahí de de, <laughs> del Estado de Cataluña que es un grupo que se llama Raya Positiva, que estuvieron por... Cataluña. <laughs> Ahora cómo está la, la, cosa del Está... TIL y de las independencias. Pues... No, no, bueno, i <laughs> després de, de, que, el, de que el Congrés ha decidit no, sí, que, sí, sí, de... que el dret a decidir dels catalans eh, és el dret a decidir de tot l'estat. Sí, ja, Encara se'ls giraria se'ls girarà la truita com se posin tots els independentistes, tant els gallecs com els andalusos, com inclús els de Madrid, eh, eh, Está el caldero que arde. <laughs> Bulle muy bien. Bueno, bueno eso, radio positiva, ¿no? Radio, positiva. Y justamente, eh, pues mira, me gusta escuchar una canción que se llama La Alternativa Saquesta, que es justamente una versión en catalán de una canción de Steve Littlefinger que es Alternative Uster. Pues eso, la alternativa es aquesta de Rabia Positiva. Exactamente, esta es la alternativa. Justamente hacer mm, eh, realizaciones en Internet de cosas que nos gustan y tú y y i tu mateix, com ara mateix estàvem xerrant també de, de lo que uno una aprende de todo un poco y hay que sobrevivir, no? Porque la verdad es que estaba mirando l'escenografia d'aquest de primitif. És total, i, jo m'he quedat Y I No, la verdad es que vos ha currat a amb, amb, eh, plató de, televisión que teníamos. Sí, sí, sí. Home, las imágenes así en plan blanco y negro, años 60, está auténtico, ¿eh? No sé, años 60, años 20, hay, de todo un poco. Es unos, unos clichés auténticos. Sí, pues con el tema de la escenografía intentamos que, cada programa tenga algo nuevo, algo diferente para, para no aburrir, ¿no? Lo cuidáis bastante eso. Sí. Hacemos cosas que no están bien a veces y otras que, mira, que no salen bien, pero bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Con cada primitive y el tema de la escenografía es, es complicada. <laughs> No, no, la veritat és que está està guai. A més, això també està molt que, que anigueu cambiando no? Es un currazo y una regeneración vale? Que, és que, hòstia, que sortiu cada dos meses, no? Sortiu? Sí, sí, cada dos dir, meses. claro, es que mm. también cada dos meses sales porque también la estás editando no? <laughs> El vídeo que estás ahí... Sí, y claro, no nos dedicamos a esto. Cada uno de nosotros tiene su trabajo aparte, sus tiempos... Eh... María tiene dos niñas, bueno, tiene una niña, que, que, si nos podríamos dedicar el tiempo completo a esto, pues mira, podría, podríamos hacerlo mejor, pero... Hmm. pero bueno, poco a poco, no? Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Y eh, antes que xerràvem de tú de que miras gilipollas y tal, teniu algún referente más, si es que hi para per, que ho la, per o de gente que estigui haciendo cosas més o para escudas. Em, no. algo especialmente o no? simplemente eh, feis el vuestro format y tal Básicamente eso, tenemos el programa repartido en dos, arte y música. Y, ah. nos centramos en esto. Tenemos una sección que es arte efímero, que vamos grabando un poco el, mm, el arte que está por las calles y los grafitis que duran poco, algunos, otros mucho. Y, bueno, también tenéis la, el apartado de Cali Mocho. De Cali Mocho, sí, que hemos tenido problemas, este Primitive. Está mal, no me jodas que está mal. No, no, no, no, no. Ah, menos ah, mal, eh, qué susto. Ese apartado de Calimocho, eh, que ¿a qué se refiere eso de Calimocho? Que <laughs> es justamente un ah, apartado de botellón. <laughs> Los calcetines. Los calcetines aquellos que fan en las entrevistas. Ah, vale, vale, Yo pensaba que era un apartado de botellón. No, no, no, no. <laughs> Te explican un poco la historia, ¿no? Porque ah, exactamente el objetivo del Calimocho que es un poco eh, introducir en un poco un poco de los grupos, ¿no? Quizá. Un poco de teleñecos, ¿no? Sí. Qué guay, ¿no? Sí, la eh, de verlo. La idea, bueno, básicamente Marcos em, colecciona discos, muchos discos, y pues eh, la idea era que él nos vaya mostrando un poquito de lo que tenía, ¿no? Y enseñando. Y, y como le da un poco de corte así, salir con su cara. Eh, decidió pues hacerlo con, con, con títeres ah, y se han juntado se han juntado dos, dos grandes ahí y han hecho calimocho y, la historia es, ¿no? Uno de un punk así más, más español y el otro es como un poco más, tiene un perfil más americano, ¿no? Y, mm. Pero son amigos. Mm. Y van contando sus batallitas y, y, tirando canciones. Sí. Sí, y no, i a expliquen un poco no, les batallites també del grupito, no? Sí, I la tal, història, o, sí. anècdota sí. i coses d'aquestes. Sí. La parte educativa, no, caridad Sí. <laughs> bueno, educativo perdón pero bueno, que te, te, te dona una miqueta aquestes quatre anècdotes em mm. i de historia no? Perquè recordo un, un que va Bad Brains y que me hi Solo salió el de Bad Brains. Solo salió el de Bad Brains. Ah, me estoy basando solo en un caso. Ese tengo que Vaya. verlo. Ese tengo no, pero hay, hay material, hay material para rato, sí, vale. con Cali mucho Estamos contentos justamente para uno de los grupos que me gusta, tengo que verlo seguir mucho. Sí, está, está bien, te quedas ahí con, la, con alguna anécdota que está guay. ¿eh? Sí. ¿Y, porque, decías que había algún problemilla, pero...? Mm, más que nada por los tiempos de grabación. Ya. Que, claro, los días de grabación... Que si ya no, no se graba ese día, Queda, sí, mm, juntarnos todos es complicado, claro. y ellos tienen niños también, son papás y claro, mm. es, es diferente, es no... Hmm. quedar quedar muchas personas el mismo día mm, no se, no se da con facilidad y claro, y ya ese día de grabación no se puede dar y, y bueno, y, pero, para el próximo saldrá. <laughs> Bueno, pues eh, ya que mos vas llançant cosetes y tal, eh, dale dali algo. <laughs> En nuestro rincón más hit, nuestros inconfundibles amigos Cali y Mocho. El rincón del hit. Cali. Mocho. Cali. Mocho. Cali. Mocho. Cali. Mocho. Cali. Mocho. Cali. ¿Qué pasa, Calimero? ¿Cómo va, Moncho, tío? Ya ves, estoy yendo al programa ese de... ¡Premete! ¡Premete! ¡Prémete! ¡Premete! ¿Qué pasa, Cali? Poco en seriedad, ¿no, tío? Que siempre más un poco puesto. Ya me gustaría a mí, tío, pero no contra La droga es mala y muy Pues nada, lo que te estaba diciendo que podemos ir al programa de Primitive y se me ha ocurrido una idea. Ah, sí. ¿Cuál? Cuenta, cuenta. Pues podemos presentar un programa especial de grupos punk y sus hits. Un ya! ¿Y cómo lo llamarás? El rincón del hit. ¡No me digas! ¡Cocoruro! Pues, pues, venga, ¿y de pues- qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de un grupo religioso <laughs> y homófobo. ¡No jodas, ¿qué vamos a hablar de Manolo Escobar! Bueno, los comandos es un grupo de punk, tío. Es un grupo homófobo, religioso y de negros. <laughs> ¡Ah! Ya no porque me has pegado, tío. No se dice negro. ¿Y tú por qué me has pegado? Porque no se dice negros. <laughs> se dice de color, tío. Bueno, seguimos hablando. ¿Y siendo homófobo religioso, como que son pum? Pues no se entiende mucho, pero bueno, es de los primeros grupos y se llaman los Bad Brains. ¡Oh, qué bueno, tío! ¿Te acuerdas de ellos? ¿Las has escuchado alguna vez? Bueno, la verdad, a mí me sacas de residente bueno, pues está guay que veas el programa porque así sabrás de otro grupo. Perfecto, perfecto, cuéntame. ¿Y cuándo se formaron? Pues empezaron en el 77 en Washington y el sacaron el nombre, para que no sepas, de ah. una canción de los Ramones. ¿Los Ramones no son españoles? Mm, parece, pero <laughs> Bueno. del rincón del hit. exactamente, del rincón del hit pasamos al baúl de Raúl, que bueno, ellos tienen, ya eh, tienen su rincón, yo tengo el mío, y si me lo permitís pasaremos a otro grupo que también estuvieron por aquí hace unos meses, pero vamos, yo ya me he quedado para mi baúl, que es un grupo de Argentina, se llaman Los Díscolos. Y bueno, gente muy maja, muy divertidos. La verdad es que les tengo mucho aprecio y hace poco me mandaron una foto por, por internet que fue brutal. Y vamos a escuchar una canción que ya que justamente estamos un poco así todos en plan a ver qué pasa por aquí, qué pasa por allá. Hay una canción que se llama Paz, Pan y Trabajo. Discos. de que morirás. Paz, pan y trabajo, que era eso, ya me olvidé. Pero el Estado sabe bien. Te aseguramos el pan de cada día, juntado con la sangre de tu familia. tu familia. Alimentamos al mundo entero y comemos las ondas qué bueno, qué bueno. Con esto ganamos apoyo mundial. Que más que apoyo es un corto anal. Pan y trabajo, que era eso, ya volví. cansados, se libertar. Grandíscolos, paz, pan y trabajo es lo que pedimos todo el mundo a este gobierno ya. Hombre, a este y a eh, todos. Hombre, lo del trabajo, lo del trabajo, como que también podíamos mirar de vivir de otra manera, ¿no? También, tanto trabajar, tanto trabajar, producir, producir. Digo, trabajo más o menos con un tiempo moderado, exactamente. No, significa eh, trabajar hasta los 70, como tienen planteado el PP. Eso, está, por supuesto, como que no. <laughs> Abogo más por la, por la gente que ya da, de dinero gratis. <laughs> bueno, eh, ahora que estábamos aquí en cara a Nececi y eh, Primitive Ama, eh, Veo a Ceci muy entusiasmada con la entrevista, está a tope no, que no son nada. No, no, me gusta esto de la entrevista <laughs> ¿Qué tenéis entre manos? ¿Qué tenemos entre manos? Sí, ahora para posteriori. Ah, bueno, el lo próximo. El 23 de noviembre en el United Fest. Mm. ah, Yoseta. Sí, en Yoseta. tenemos previsto pues grabar el concierto y hacer un, eh, pequeño especial en el próximo Primitive del festival y montar un set y toda la gente que quiera decir algo, pues ahí estaremos. <laughs> sí, sí. ¿Día? A 24, 23, no, eh, sí, el 23, 23, 23 de noviembre de este 2013 noviembre. Cae sábado. Cae sábado. a partir de las cuatro y media hasta las dos de la mañana. Empezará, ver que este evento que justamente hemos tenido suerte de que en vez de ser el polideportivo de Yoseta, se hace en el Teatro de Yoseta. O sea, va a ser totalmente brutal. De sonido, seguramente. ¿Ah? <laughs> Bueno. <laughs> Comentarios. Eh, no, pero bueno, eh, podemos ya decir las bandas que van a participar, si queréis también, porque son Quatermass, eh, Tragedy, eh, 3 14 Hit the Robot... Trau, ¿no? Trau... Balas perdidas. Balas perdidas. Eh, Usura. Y desde Barcelona, chachán, chachán, después de 20 años, 24 ideas. Me parece que hay un par de grupos más, pero me los he dejado un poco en el tintero. Pero bueno, yo creo que después, seguramente que en la agenda lo volveremos a repetir. Los grupos que estarán justamente en el Unity el día 23 de noviembre en Yuseta. Y... Una, una data realmente que será más Sí, porque aparte hay tenderetes de música, eh, habrá exposición, me parece que también. Eh, los que vengan con niños me parece que hay un sitio donde pueden justamente jugar también los chavales. O sea, está bastante bien, bien organizado. Eh, ¿Wasted? Wasted no. No, Wasted no. son los que te tocarán. Ahora me he acordado. Cracks El ah, Crash. El día anterior, sí El día anterior, sí, el día 22, exactamente. El día 22 de noviembre en la factoría eh, tocarán Wasted, que inauguran grupo. Son Larry, Oscar Daniel, eh, Julián y Rafa Puro. O sea, son cuatro pedazos de músicos de diferentes bandas que han hecho un proyecto que la verdad es que yo he escuchado un par de cosas por ahí y me encanta. Es una cosa que yo esperaba que ya surgiera algo por aquí. Con 10 cerebros, vuelve Jaime a la carga Y 24 ideas también tocarán en ese mismo día. Así que espera, espera, espera. A ver si nos ponemos un poco de, de, de, de cronología. O si sea, 10-22 tenemos 24 ideas, 10 cerebros i Wasted de Santa María a la factoria de Sao. Exactament. I 10 23 tenim el Lunatic Fest a Lloseta, Lloseta que uh, tocaran els que ja vos han dit abans. Exactament. I si me permeteu un altre, el mateix divendres 22 de novembre, Sora Sorobaixa comença, comença duro i d'hora a les 6 de Sorobaixa, a Ecocharcha, a aquell local autogestionat del carrer a Palma, hi haurà eh, la tercera edició del Festival Punk en diferido. Oh. També? Wow, eso... Compatible, tot és compatible. Quin cap de setmana més! Joder. Noviembre Punk. Noviembre punt, ja en octubre punt ha bueno, passat la història. Serà el <laughs> fin de setmana, no? Perquè la veritat és que Déu-n'hi-do tots, eh, no sé si hi ha més coses a novembre, però... Segurament, segurament. Tot va allà mateix. Sí, sí, sí. sí. Molt bé, molt bé. Bueno, eh, Mm, no, a uno le decimos adiós, aún no le decimos adiós. <laughs> o sí. Bueno, podemos pasar alguna cosa también de, de no? Y así així también poc a poc Yo quería justamente preguntar, eh, o sea, en opinión mía, porque es una cosa que se me ha, surgido a mí ahora esta idea, que yo creo que estaría muy bien, porque antes estábamos hablando de por qué no juntáramos a hacer un como una especie de, de unión, ¿no? O de, o de paquete, ¿no? De todos los primitives pues yo creo que sí que podía ser, porque por ejemplo, mm, en diciembre haréis un año, ¿no? Podéis justamente hacerlo pues, para diciembre, la primera aniversario de Primity, hacer un, como una especie de, de, revoltillo de los seis o siete Primitives que habéis hecho y es como una especie de eh, resumen de pues lo que habéis hecho en ese, primer aniversario. Bajo mi punto de vista, es una cosa. Muy bien, muy bien, Raúl, muy bien. <laughs> sí, es buena idea. sí, sí, sí, sí. <laughs> el Lunatic Fest será total. Yo creo que ahí será ya el, punto final. De, y ahí ya podéis, yo qué sé, eh, bajo mi punto de vista, podéis justamente después sumergiros en vuestro estudio e intentar hacer un buen resumen de lo que ha sido vuestra etapa de esta primera temporada de Primitive. Exactamente, Y así se queda la cosa como más, <laughs> más a gusto. Muy bien. sí, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y enhorabuena por este que tenido tan chulo Vale, gracias. esperemos teneros más, más, veces por aquí y hacer otro tipo de entrevistas. Hombre, los ah, van a la primera, estarán aquí, no se van a librar tan fácil. Y ya veremos si os invitamos cada vez que lo tengamos que poner, porque la verdad es que a donar moldes molde sí, me agrada. Sí, sí, sí. sí. verano tenemos que reconocer que nos infectamos la sangre en posesión. Estuvimos en la exposición de Vería la Sang y ahí conocimos a algunos de los ilustradores más interesantes de los últimos tiempos. Vamos a dar paso a. Mm, ¿A quién? A Jan Love con su padre, Rafael Doc. Pues adelante. son las industrias DOC y este, hemos venido a Palma de Mallorca para mostrar nuestros trabajos, que básicamente son trabajos autoproducidos y que en muchos casos son trabajos hechos para otros proyectos mayores también autoproducidos, ¿no? Portadas para discos, de bandas do yourself, cómics, todo para revistas básicamente hazlo tú mismo y nos hemos juntado con un grupo de amigos que ya nos conocemos de otros circuitos como el Tenderete o, otros eventos de autoedición, ¿no? Y la iniciativa se llama Vería la porque es una, una, forma de, una forma gráfica muy enferma, muy demencial, de desfase y de, ruptura, ¿no? Para tener otras perspectivas, muy, muy anárquica en sí, ¿no? Lo hemos hecho en Palma porque también es una forma de, salir de nuestras ciudades podridas y escapar un poco y pegar un baño y, disfrutar de, de, la, de nuestras amistades de aquí, ¿no? De nuestros colegas. pues en el mundo de la autoedición. puede escuchar a Keke verde de Siniestro Total, esta se la dedico yo <laughs> a Fernando Alonso, que mira, se ha quedado en la otro año más. <laughs> bueno, eh, Ceci. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece el programa 1984? Muy bien, estupendo. ¿Eres, eres asidua a escucharlo a veces o no? que a veces Cuando lo escuchamos, igual nos escuchamos unos cuatro o cinco, no, no solemos escuchar uno. Ah, igual lo ponemos una mañana y... Escucháis los podcasts que hemos emitido y tal. ¿Y qué os parece? ¿Os parecen divertidos? Ahí veis que hay un poco de todo, ¿le falta algo? La primera vez que lo escuché me encantó. De verdad, ¿eh? la segunda menos, ¿o qué? No, ah. no pero la, la primera impresión fue, fue brutal. Muy bien, sí, sí. Mm. Sí, sí, sí, sí. Entonces conoces el baúl de Raúl, la sección a fondo, ¿verdad? El baúl de Raúl. <laughs> Pues es famosa ya en toda Palma. Eh, cada vez que voy por la calle, la ¿Eh? verdad es que hay gente que. ¡Hombre! El baúl de Raúl y yo. <laughs> ¡Ay, gracias! <laughs> ya parece como si fuera un. No sé, un personaje mítico ya de. Bueno, introduce, si quieres, a nuestros nuevos oyentes lo, lo que es la sección El baúl de Raúl. Hombre, se la prepara, ¿eh? Está bien equipado y, tiene cositas curiosas por aquí. Sí, sí, <laughs> sí. Siempre suelo de traer algo que a veces no escucha la gente, como un disco que mm, lo tengo ahí puesto, pero va a elegir la canción Larry, o sea que Larry, ¿Qué canción has elegido de ese disco que más pillado por aquí? Sibelius, el, el, Barrio. ¿El Barrio? Sí, creo que se llama El Barrio. ¿Del qué disco? De Vacaciones en el Prat. Vale, ok. Una pues de las mejores tapas del rock en el a a mí justamente es este disco uno de los que más me gusta. Después contaré una anécdota que me pasó el viernes pasado, pero vamos a escuchar a Decibelios con Mi Barrio. decibelios con el barrio. Ahora justamente lo que estaba comentando antes, que la anécdota es que justamente el otro día que estábamos en un concierto, me, bajaba, me bajé para Palma y a no sabes lo que me sucedió, Fede. <laughs> A ver, ¿qué te sucedió? Mira, pues ¿Te con el Boris, el saxofonista, eh, tomando carajillos? Pero casi, casi, casi, casi. Llegando al TNT justamente me encontré con otro personaje de, de la banda. Justamente me encontré con Manolo Alférez Chano. Pues este es el bajista, el hermano este de batería. exactamente. Una vez estuvimos ahí hablando, comentando a ver qué hacía por aquí, porque claro, yo sé que están, por ejemplo, de, de como de gira, haciendo, haciendo bolos con la nueva banda que tiene con Morphy, con su hermano, con el guitarrista, el último guitarrista que tuvo de Cibelios con boliche que está la batería y, justamente pues nada me dijo que estaba aquí trabajando está trabajando aquí en el ferrocarril de, de Palma y nada, justamente estuvimos haciendo un par de, cervezas de aquí para allá, ah, comentando de cómo ha sido la vida. Comentamos justamente <laughs> lo del concierto de aquí de, de del 87, que fue justamente muy gracioso porque él aún y todo nos explica qué coño pasó, <laughs> por qué hubo esa trifurca ahí entre la policía y, y los asistentes al concierto y tal. Pues yo tengo otra anécdota. ¿Sí? Bueno, no es una anécdota. Eh, decía lo de Boris de Decibelios porque Precisamente estos días me he enterado que, mm, que la banda Escarabajos de Mallorca, una de las primeras bandas de Ska, eh, va a reeditar su disco Ya era hora. Ese yo eh, que me, eh, gustaría conseguir otra vez. Editado en Socket Records originalmente, pues creo que va a ser de la mano de Runaway, que van a salir 500 copias en vinilo blanco. Pues voy a pedir ya una para mí. <laughs> Un disco muy chulo en donde al saxo encontramos a, a, Boris, el, el saxofonista de, de Cibelios, que tienen tiene un protagonismo en el, en vacaciones en el Prado pues no, y en muchas. Eh, notorio. muchas, porque por ejemplo, en, este nombre de mujer también toca el saxo. Bueno, en muchas canciones toca el saxofón, el, saxofón, el, Boris. la verdad es que para mí siempre fue un alma también así mm, del grupo. Y ahora, por ejemplo, eh, Fry, que ha montado una banda también se llama Fry and the Calatones o sea, que toca el saxo con, ellos, que hacen también repertorio de Cibelius, es Boris, o sea, sigue habiendo ahí ese alma total en, el grupo también. Pues sí. Ah, bueno, antes de pasar a lo siguiente, que. Dime. Nada, que fue una genial época de Barcelona también. sí, sí, sí, sí, eh, Piensa que Decibelios. la banda trapera, los primeros Decibelios. hablando de. No por haberlo vivido, ah, sino ah, porque había bandas y cosas realmente. Sí. Ahora, por ejemplo, hablando de, hablando de, de desechables, justamente, el sábado pasado eh, se, estrenó por fin en, en unos cines de, Barcelona el documental El Peor Dios de, Desechables, que justamente participa Manolo, Manolo el bajista de, de Cibelios, contando anécdotas y cómo. cómo, <clears throat> cómo pasó ¿no? Eh, desapercibido un poco lo que le ocurrió a esta banda, tan carismática por mi parte, porque siempre que la he escuchado siempre me parece nada más muy auténticos. Yo siempre los he comparado con los Cramps a lo español. Y también sale Ana Curra, Jordi, eh, Jordi eh, Ordovás, no, Jesús Ordovás, perdón, <laughs> Ángel Alto Aguirre, o sea, el que quiera verlo, por ejemplo, y esté en Barcelona, este mismo sábado, día 2, se emite otra vez en, en el. no sé, ahora me acuerdo qué cine es de Barcelona, pero me dijeron que el sábado pasado estuvo lleno, o sea, a rebosar, o sea, se quedaron sin entradas y tal. Y el que quiera, por ejemplo, verlo por internet, me parece que mm, hay 10 días para poderlo ver por, por un por un link que ellos han colgado en, en, en internet y la verdad es que no tiene ningún, ningún desprecio de, o sea, es auténtico poderlo ver. Ahora vamos a pasar con otro grupo, también de ahí, de, Barcelona, aunque canta una mallorquina, que son un grupo que también viene el barco auténtico, que son las Draft Brutes, con una canción que se llama eh, Maldito Dinero. Bueno, después de escuchar este pedazo tema de maldito dinero, ya que estábamos hablando del dinero gratis. <laughs> de, no, un grupazo que a mí me encantaba un montón. Estas cuatro chicas eran, bueno, como, eh, como, como, las Bulpes, un poquito más posterior, igual como muchos grupos cuando salen chicas que meten su energía y rockera ahí en el escenario y provocan pues estar a tope. Vamos a pasar con otra banda, ya que estamos en panorama nacional con otra banda de Madrid, que son Andan 7, de dlp A Mala Hostia, que eso es lo que siempre estoy yo a veces, a muy mala hostia. Y con una canción que se llama Que la boca es para gritar. Grandes temas de Andan a 7, Sí, sí, sí. Hacía tiempo no sentía ese calor de Andana 7 entre mis venas. que ponía, no pagues más de 700 pesetas, ¿eh? sí, sí, sí, Estos son discos, ya te digo, de los que no lo tenían y salieron reediciones, pues esta es la original y la verdad es que... Sí, sí. Eh, yo cuando lo vi dije, para mí. No me acuerdo si pagué esas 700 pesetas, pero bueno. No sí, Yo <laughs> Hay discos que tengo en mi casa que yo sé que no los he conseguido así, pero bueno. Sí, como los discos de aquel Bueno, es que hay un de discos que pone no pagues más de 500 y después te atrabas a la tienda ya... Bueno... Un dineral total. Una cosa es ya ya discos realmente eh, editats en otros momentos pues otra cosa también en ese mismo momento que sortió un disco y pone no, no pagues más de 500 y estaba 700 y a Claro, a la gente que nos escucha, 700 pesetas. ¿Y eso cuánto es en, en euro? Pues mira, unos cuatro euros más o menos. No. No. Cinco unos, euros y algo serían. Más o menos. Vale. Por ahí, más o menos, sí. Bueno, eh, dejemos <laughs> de, hacer cálculos mentales eh, de dinero, que justamente estamos aquí ya. Bueno, ya sabéis que con el euro nada cambia, como decía el otro día nuestra amiga Leticia. Leticia, ay, me tiene, me tiene, me tiene enamorado Leticia, por favor, ay, por favor. Bueno, vamos a pasar con otra banda también, son justamente además, mm, me parece que son bastante amigos, aunque uno sea de un sitio y otro de otro. Estos son de Barcelona, como no, Monstruación comando autónomos en su total. <laughs> y vamos a escuchar una canción que se llama Laberinto de Pasiones. Molt bé, Monstruación, laberinto de pasiones. Qué pasión. Tengo ganas de verlos otra vez en concierto, esta gente. Joder, yo la última vez que el trabajo veure va ser la Casa de la montaña. Yo también. Joder, pues <laughs> Estaven pero no nos conocían Sí, sí, ben es ben Uh, bueno, si vos pareix, uh, després millor podem posar encara algun tema més, però si vos pareix anem a, a avui a encetar una miqueta aquesta eh, espai, aquesta seccioneta que farem uh, de, de, de cultura que, que porta... bueno, tot és cultura. De totes maneres, uh, anem a investigar altres altres espais també i, així també eh, farem una miqueta això, que és cultura i tenim aquí a l'Albert que ens anirà presentant en eh, aquests petits espais i, i res Albert, tot teu uh, Hola, bona tarda doncs bueno, sí, una mica la intenció d'aquesta nova secció dins del programa 1984 és saber una mica o debatir sobre què és cultura tot és cultura i llavors mirarem de portar una sèrie d'experiències culturals, de mm, activitats culturals, diversitats culturals que es poden trobar a l'illa de, de diversos àmbits, i bé, avui ens agradaria començar amb una experiència que creiem que és bastant novedosa, eh, que es va iniciar el 2012 amb un projecte que es diu Cultura a Casa, eh, coordinat per Natina Codina i en Miquel Ferrer, i bueno, llavors a partir d'aquí va sortir un altre projecte que ha sigut molt trencador al meu entendre de, bueno, d'arts escèniques en petit format en espais poc usuals que com ha estat el primer festival domèstic Cultura a Casa Plantarem un poc el projecte aquest de, del primer festival domèstic a casa, que es va celebrar, o Cultura a casa, que es va celebrar a finals de setembre, la segona quinzena de setembre, i bueno, eh, va ser un festival que va haver-hi cabuda una mica les arts plàstiques, eh, experiències de debat sobre què és la cultura, què no és cultura, qui són els tècnics que es dediquen a la cultura, com es manifesten aquestes pressions, van portar tota una sèrie de convidats doncs de l'escena mallorquina i internacional, internacional, i es van poder veure pues, doncs, una sèrie de concerts a, eh, i representacions teatrals a, a diversos espais del centre de, de ciutat no? Mm -hmm. sí. Vem? Ara sí? Ara me pareix que no No, encara no, no. Encara no, encara no, encara no. Encara no. Bueno, problemes al directe i ara sí és possible que te... Hola Tina Hola Hola, Hola Tina. què tal? Bona tarda Com estem? Molt bé, i vosaltres? Bueno, aquí una, una mica nerviosos perquè és el primer programa que fem, o la primera secció <laughs> d'aquest tipus. Eh, tampoc tenim molta experiència amb el tema de la ràdio, i llavors a veure, a veure què surt. Bueno, una mica estava presentant el programa... Ho molt de... bé, o sigui, per de... això, molt bé, molt bé, perquè és un primer programa. Sí, sí, o sigui, t'agafem aquí com a, com a cabeza de cartel. bueno, una <laughs> miqueta amb això, no? És un programa que pretén ser eh, parlar una mica de què és la cultura, i de diverses manifestacions culturals que puguin haver-hi, doncs en aquest cas a Mallorca. Si amb el temps podem arribar més enllà, doncs arribarem més enllà. I llavors, una mica per, per encetar una mica doncs, eh, la secció, hem presentat una mica el, el vostre projecte Cultura a Casa uh -huh. i, i bueno, m'agradaria que, que em comentessis així breument pues, què enteneu vosaltres per cultura si, i si tot és cultura. I llavors uh -huh. anirem entrant una mica Bé, eh, eh, per ser un primer programa trob que és una pregunta bastant mm. difícil de contestar, no? Perquè mm, la definició de cultura, com sabeu, eh, és molt àmplia, és molt diversa, eh, hi ha molta gent que, que, està, que està pensant quina pot ser, no? Però per nosaltres eh, les manifestacions culturals que nosaltres estem, estem duent a terme amb cultura a casa són les de proximitat, o sigui, nosaltres el que, eh, el fet cultural, el que m'interessa interessa del fet d'aquest fet cultural és eh, que la gent eh, el pugui experimentar d'una manera molt propera, no? I, mm, i això significa eh, canviar l'àmbit on s'havia desenvolupat fins ara eh, d'esdeveniments culturals d'una manera com a, com a més, més clàssica, diguéssim, un teatre eh, o una sala eh, de concerts, etc. I nosaltres el que hem canviat és precisament aquest espai per modificar la percepció d'aquests aquest, esdeveniments culturals. Bueno, sí, de fet jo he vist que vosaltres definiu una mica eh, que mm, el projecte Cultura a Casa pues, doncs, el que fa són experiències culturals a domicili, no? -huh, I pel, pel que he estat veient, eh, doncs aquí té cabuda una mica doncs, expressions teatrals, uh -huh. eh, poètiques, música, uh -huh. i uh-huh. una mica també he vist que feu coses d'arts plàstiques en, en el primer festival uh -huh. de, uh-huh. domèstic de cultura a casa. Uh -huh. Llavors, sí, sí. una mica m'agradaria que em xerressis això de de què són les experiències aquestes culturals a domicili o com, com, com definiu això? Mm. Um, bé, nosaltres el que, lo que fem és el que vos comentava, no? canviar aquest espai um, on se desenvolupa uh, l'activitat cultural i ho fem a, a cases, a, a, a la sala d'una casa, a una habitació d'una casa, sempre espai domèstic, i um, uh, fem, com deies, tot tipus de manifestacions, fins i tot per nosaltres aquest projecte és un projecte una mica experimental, perquè mm, provam un nou format i a, i a través d'aquest experiment anem veient com reaccionen les diferents disciplines. No? Um, fa poc, amb el festival, vam encetar um, les arts plàstiques, les arts visuals, perquè um, era una disciplina que mos, mos duia una mica de problema per poder-la situar a un espai domèstic. Uh, si només ho, ho fèiem unes hores, mos, mos semblava que era poc, uh, que és el que normalment podem ocupar, per tant, vam podem eh, utilitzar un, una ocasió especial com a festival per ocupar una casa durant tres dies amb, amb, aquesta, amb aquesta galeria a casa. Però també hem provat altres coses, hem provat literatura, hem provat literatura associada amb projectes d'arts escèniques, com va ser um, el Jardí Desolat, que era aquesta proposta que feien a, a Can Alcobé de quatre txejos representats per quatre companyies diferents, i nosaltres vàrem entrar dins del projecte per um, dur en aquesta, en aquesta casa, a Can Alcobé, un, uh, un, com, un col·loqui entorn a una biografia de Txéjov, no? I va ser com una lectura comentada, es acabaren que varen participar tots, o sigui que tot, tot el format de cultura casa bàsicament és un una actuació a una casa o un esdeveniment cultural a una casa, però sempre intentam eh, experimentar amb aquestes coses, no? amb, amb, amb participar, eh, de, que participin en el projecte altres agents culturals que poden eh, enriquir l'activitat, o bé això, no un altre format com és el de la Galeria a Casa, que ens va donar una altra, una altra dimensió de lo que era fer feina amb espai domèstic. No? Sí, perquè, perquè dius i pel que veig, bueno, és una mica el, el que més importa és, tot el procés creatiu, no? si més que, que el resultat final, perquè al cap de la fi principi aneu experimentant en funció de les, de les activitats que aneu programant i reprogramant i, i reinventant, sí, no? de fet, no només experimental per nosaltres, sinó també per, per eh, els creadors que, en els que poden, han, eh, han passat de tot, han passat peces acabades, però han passat gent que també provava eh, un, alguna, alguna part d'una peça d'arts escèniques, gent que necessitava, per exemple, un vídeo per una peça eh, més gran i aprofitava el format cultura a casa per gravar-lo, Um, vull dir que, que això també, per part del creador, també pues, té aquesta part d'experimental, si, si la vol tenir, no? I per una altra banda també per, per inclús per l'espectador, no? Perquè um, nosaltres, per exemple, um, no deim mai on se farà aquesta activitat de cultura a casa, sinó que um, la, la gent reserva per l'activitat eh, uh, i el que fèiem és posar un punt de trobada um, a, un, a, a prop d'on se va, de la casa d'on se va a fer aquesta activitat i eh, pujam tots junts, no? Això que he fet també és una cosa di diferent de, de la manera de d'anar a, un, a una activitat cultural, no? Normalment saps que t'asseuràs, si és qüestió d'arts escèniques, en una butaca còmoda i tal, i a vegades que no saben ni si estaran drets, si estaran seguts, si se mouran per una casa. Vull dir, també tot això eh, implica una altra manera de, de, de, mm, de ser partícep d'un fet cultural, no? Perquè ja jo crec que deixen una mica aquesta comoditat de l'espectador i el que fan és eh, realment pues, participar d'aquell esdeveniment perquè mm, moltes vegades són una part essencial de la peça, o altres vegades també, pues, doncs, no sé, poden mm, comentar amb el creador el que els hi pareix que, que han viscut allà i el creador li aporta una informació extra també, no? Clar, és que, una cosa... Un, que pensant un... que és experimental per tot això. Clar, és una cosa, eh, pel que veig, molt dinàmica, no? Perquè, clar, tu estàs acostumat a veure una obra de teatre o un concert, vas allà, en un espai que més o menys, i eh, d'aquesta manera mmm, el que t'emportes a, a casa, a part de l'experiència que tu has vist, mm, sigui poesia, un concert de música o, mm. o el que sigui, és també l'experiència d'interactuar amb el públic, perquè et poden passar milers d'anècdotes no? mentre et vas movent per aquesta casa i tal. Sí, sí, totalment. Llavors, totalment. Miqueta... Pot, que so, pot ser que soni el telèfon, que sempre intentam que, que, no que soni, sigui no? desconnectat, però de vegades m'ho ha passat, i que l'anfitrió contesti fins i tot. <laughs> No? Que, que, vull dir, són coses d'aquestes que mm, eh, hi ha gent que les incorpora beníssim dins, dins l'espectacle, no? Eh, l'anècdota del festival, per exemple, eh, Eh, la peça de Vivian Caoba uh, en el final havia de sonar un timbre, però no sabem per què se va disparar el timbre i no aturava i va saber incorporar aquesta, aquesta història, aquesta mm, cosa dins la mateixa eh, interpretació i que va quedar beníssim, vull dir, va parèixer que era una part més d'allò. Per de, tant, de jo crec que eh, lo, és el que té l'àmbit domèstic, no? I una mica, el, eh, ara que dius això de l'àmbit domèstic, mmm, com, quins paràmetres agafeu per, per, per dir, doncs mira, això es pot fer en aquesta casa o en aquesta altra, perquè clar, no és el mateix un pis de 50 metres quadrats que mm. el Palau del Mates, per exemple, no? que seria com molt més gran i allà hauria molta més gent. No sé si hi ha un límit també d'aforament o no, perquè jo conec mm. una mica eh, lo del microteatre, no? Sí. I són, això, un o dos actors o actrius o tres, com a molt, amb mm. un format de 15-20 persones com a molt. No sé si això ho teniu molt marcat o, o funcionava una mica així anar fent. Sí, bé, el criteri és que um, ja hi ha gent que ja ens ofereix eh, casa seva perquè um, mm, tenir una experiència cultural i tal, eh, i a la vegada també tenim propostes d'activitats, no? El que eh, nostre, la nostra feina és eh, casar aquestes dues coses, és a dir, que en, mirant l'espai que, que ens han oferit els anfitrions, mm, veient les condicions, quin tipus d'activitat de les que tenim pensades hi pot anar. I al revés, si ens ofereixen una, una activitat eh, que ens interessa molt programar, ja cercam un espai que s'adapti en aquesta. Això, sobretot, eh, en, en el festival eh, va ser la gran feina nostra, vull dir, s'ha d'intentar que, que cada que cada peça quadràs amb, amb l'espai domèstic, no? I mm. aquí pues, és com, com una mica un, una feina de comissariat, quasi, no? Vull dir, triar les propostes i triar l'espai on, on se desenvoluparan, no? Perquè ara ja, ja teniu, bueno, amb, ja fa, no?, un any i pico que esteu funcionant com a Cultura Casa mm. i ara més al, al festival, ja teniu com una xarxa d'amistats que cedeixen espais, cases, o, o és una proposta sí, sí. oberta que Però, començar, tu pots sol·licitar? Sí, fa, amb el festival feia un any que havíem començat, o sigui, ara fa un, un any i poc, i mm, en el principi eren les cases que teníem més properes, fins i tot les nostres cases, d'amics, molt amics, no? perquè no sabíem uh -huh. com acabaria de funcionar. Va haver una, una segona eh, etapa és que vam eh, obrir a la web un, un apartat en el que mm, eh, si tens una casa i vols fer qualque cosa la pots oferir, no? Però ara ja hem anat a una tercera i és que gent que ve a Cultura a Casa ja directament quan acaba mos diu ah, jo tenc una casa, tal, m'interessa, tal, i ja mos... Eh, contactar, ens envien una mica les característiques de la casa i en, en el moment en què veiem que podria quadrar alguna cosa, fem una visita, la veiem i, i aquí estipulam quanta gent hi cabria, amb, eh, com eh, hi cabria, si seguda, si té suficientment cadires o tal per, per poder acollir tanta gent. O, bé, fem una mica tota aquesta feina no, de quadrar l'espai eh, amb, amb la proposta. Bé, i una, una, abans de, de ser el pas a Bernat, et volia fer una, una pregunta. Si mm, consideres que això és un fenomen urbà o, o he tingut experiències fora, fora de, de ciutat? O encara esteu com a, això en una fase que de moment és una cosa molt urbana i, i no s'han fet experiències, sí. doncs, jo que sé, aquí al Pla de Mallorca, per exemple? a casa sí, d'algú que a vegades també... Hem fet ens... coses fora de Palma, eh? Vam cosa... fer uns concerts a Lluvia, eh, quasi també en el principi de, de Cultura a Casa, i el fet de que ho haguem fet eh, a Palma i sobretot en el centre, aquest primer any respon a un tema logístic. Uh mhm. -huh. Nosaltres tenim la nostra oficina en el centre de Palma i vivim en el centre de Palma i, i mos ha estat molt fàcil moure'ns dins d'aquest àmbit, ja que també moltes de les cases que mos deixaven eren veïnats nostres que, que mos les han deixat um, sense, sense moltes facilitats, no? Per tant, ara sí que mos plantejam eh, uh, sortir de, de Palma, eh, mos fa moltes ganes i fins i tot estem pensant ja projectes eh, una mica eh, també més coordinats no? amb, amb, amb altra gent de, de part forana, clar que sí. Uh mhm. -huh. Ha respost a un tema més, més de logística que no ideològica. Sí, de, de moment encara seria un, un, un projecte de proximitat pròxima, no? Consideréssim. <laughs> Sí, molta. Bueno, em, sembla que, em sembla que el Bernat té, té una pregunta. Sí, sí. Uh, hola A Amem, jo, uh, eh, amem, a part de que el projecte me sembla molt interessant, uh, amb aquesta proximitat d'espais de, de, de, culturals a, a que la gent pot accedir o inclús tenir-lo a casa seva i tot, el, el, la, la pregunta era una miqueta, uh, a part de que és un, un tema que així de bones a et sona bé, però hi ha alguna motivació que passa en els espais habituals que, per exemple, com per exemple tipus arts escèniques, no? els teatres o tipus eh, mm. llocs més eh, així de galeries d'art o el que sigui, què està passant? Que la, perquè eh, la, se, se tracta també d'anar a cercar una miqueta la gent, o sigui, d'anar a apropar una miqueta la cultura a, a la gent eh, perquè falta una miqueta aquesta sortida, perquè tots els altres cercles estan quedant buits, o no sé, tenir un pot de curiositat, no? Perquè a vegades també el teatre, amb els, amb els preus que, se, que a vegades se posen i tot, no? Queden com molt abusius. No sé si això el millor respon també una miqueta a voler apropar a la gent a, a que pugui accedir a això i, evidentment, a més variat, perquè, evidentment, és format, com tu bé deies, eh, dona, dona molt més de sí, no? Sí, sí, hi ha una mica de cada. Està claríssim que, que el format eh, de proximitat dona una altra percepció de, de, de, de fer creatiu mm. i que i que és molt més experiencial i que avui en dia necessitam, o la gent reclama una mica aquest tipus de, de coses. Per un altre costat també eh, hi ha aquest tema de que eh, eh, ses, en els teatres, en ses, eh, sobretot en els teatres o en els cinemes, no? Um, S'ha pujat SIVA, les entrades valen moltíssim mm. i eh, avui en dia és molt més fàcil consumir cultura mm, en, en petites dosis, no? Eh, mm. El preu més baix i, a més, també eh, hi ha gent que, que mos diu que, que també respon en, eh, a la manera que tenim ara també de consumir-ho tot, no? Vull dir, mm. eh, ja mos comunicam a través de, de tuits de 140 caràcters, per tant, la cultura també s'ha adaptat, no?, en aquests petits formats, encara que nosaltres moltes vegades no, no, no és com el microteatre que dura, que dura 15 minuts, sinó mm. que mm, Eh, a vegades que hem vist una obra sencera d'una hora, no? Mm. O sigui que jo crec que té una mica de tot, no? Però sobretot és que mm, també, mm, no ho sé, els museus s'han convertit també en, en llocs molt inaccessibles, no? Amb unes programacions a la millor com, a, eh, mm, com que, que estan molt allunyades mm. de, de, de, lo que, de lo que els ciutadans eh, molt, molt no? I en canvi, amb cultura a casa sí que, sí que fem una feina, pues, el que dèiem, no? de curta distància, de, de que mm, de, sí que és apropar eh, la cultura, però realment és que és, és com a eh, fer una, una experiència diferent de lo que és consumir cultura, diguéssim, no? Mm. I jo, jo, eh, cultura a casa, per exemple, aquest, aquesta paraula de consumir cultura crec que se, se transforma per, per gaudir, per experimentar, per, per ser una part més de la cultura, no? Jo crec que també els eh, espectadors se li ha tractat molt malament, no? Que es, era com, a, eh, com a, eh, algú així com molt passiu, no? Que mira i ja està, però jo crec que sense espectadors mm, no tindríem, no tindríem espectacles, no? Mm. Són la part fonamental perquè se pugui dur a terme o, eh, per exemple, eh, un fet teatral, no? Per tant, jo crec que és posar una mica les coses, canviar-les d'ordre, no? I, I tornar una mica, pues, això, a la importància de, de, de la proximitat, de que eh, poder parlar directament amb, amb, amb els creadors, vull dir que eren coses com no, grans figures intocables a eh, grans museus o, o, o teatres, i jo penso que va per aquí, eh? mentre que és molt car i que, i que després resulta que són eh, intocables, pues, com que és una altra cosa, no? I una pregunta, si ja que estem de tot això, de les grans institucions i tal. Mm. Una mica, eh, clar, mm, tu vas a una institució, muntes una, una activitat i tot són normatives, rigidesa i, mm. i, i tal. A l'hora de muntar un espectacle a casa d'un particular, tot això com, com es conjuga? O sigui, ja com... Mm. La legislació ho permet d'alguna manera o... O, mm. o com a... Sí, doncs haguéssim de regir per per la normativa d'arts escèniques, evidentment no podríem fer mai una activitat cultural a una casa, perquè ni tenim sortides d'emergència, eh, ni aforaments eh, que estiguin delimitats i tot això, no? Eh, per tant, el que hem hagut de fer és veure eh, com, com ens podríem organitzar. Nosaltres hem hagut de muntar una associació cultural sense ànim de lucre, en el que mm, eh, totes les activitats són per socis, per tant, tota la gent que ve a Cultura a Casa eh, li demanem les seves dades i se fa soci automàticament eh, uh -huh. quan va a, un, a una, una activitat. activitat. I eh, la gent no paga una entrada, sinó que és com una aportació, com una aportació de soci. perquè se pugui dur a terme aquesta activitat. Uh -huh. Nosaltres ho hem, hem hem investigat com podia ser, que també és una part de, de la nostra mm, experimentació amb aquest, Clar. amb aquest projecte i avui en dia pues, se poden fer aquest tipus de coses si ets una associació cultural sense ànim de lucre. Uh mm-hmm. -huh. I, I llavors també noves formes de, de buscar finançament, no? perquè he vist que heu fet una, campatge, una campanya de micromecenatge no? per, uh mm-hmm. -huh. per poder fer el festival uh mm. -huh. domèstic, no? Sí, perquè quan ens van plantejar és fer un festival que dura és 10 dies amb una galeria a casa i vuit propostes escèniques, clar, se mos feia molt gros, vull dir que sí, eh, eh, havíem aconseguit eh, eh, mm, fer tota una programació durant tot un any de, a, eh, a, eh, a base de pues, això, de que els socis eh, finançassin aquestes activitats i ja està. Però això ja se mos feia una mica gran, no? Perquè a més volíem que fos un festival, que, que vengués gent de fora, que, que fos una mica pues, com, com una presentació de, de cultura a casa de tot el que havia anat passant durant aquell any mm -hmm. i, mhm. i una mica posar les bases del que vendrà eh, després, no? Per tant, sem, eh, vàrem, vàrem estar mirant a veure com ho podíem fer i sí, vàrem fer una campanya a Berkami eh, mhm. ens acabàrem aconseguir 4.500 euros i que això va, va, ens va fer possible pagar bitllets, estades... Bé, també hem aconseguit moltes coses eh, el finançament ha anat més o menys amb, amb, no només amb el Verkami, sinó també amb patrocinadors, mm -hmm. i després també amb patrocinadors que donaven producte i després amb voluntariat, no? Per exemple, vam aconseguir que tota la gent que venia a actuar s'allotjés a la mateixa casa eh, on faria l'actuació, per tant, també vam estalviar moltíssim amb, amb allotjament. O, per exemple, eh, un patrocinador era el Bar Fleixes, i el que va patrocinar va ser eh, els dinars i els sopars dels artistes els dies que, que estaven aquí, no? Per tant, també va haver una part de, de dietes molt important que va assumir un, un patrocinador, no? I així doncs, han fet cosetes, Estrella d'Am ens va donar uh, producte, ens doncs va donar cerveses, Galmés, Ribot i Mesquí de Mora ens varen donar vi, Sara Balears ens va ajudar moltíssim a, um, a fer difusió de, de tot l'esdeveniment i a uh, Amadi Pesment també ens va, mos va donar pues, també un, facilitats eh, per, per imprimir, per uns pícnics que varen fer, i després, per exemple, l'hotel Costa Azul fins i tot ens va deixar la seva terrassa i ens mm, va preparar la festa de presentació del festival. O sigui, ha estat una feina mm, que sí, es Vercamis, d'obres era molt important, però tan important era també aquestes aportacions en producte que ens han fet des diferents patrocinadors, no? Bé, perquè veig, us heu buscat milers de maneres de poder eh, eh, sí. finançar l'esdeveniment i el que sí que no t'ho falta és que, eh, perquè veig, no hi ha cap entitat pública no? que, que hagi no. recolzat. Això és, repte, és, això, és eh? significatiu de, de l'abandonament que, que, que està fent l'administració. Uh, precisament perquè perquè pensam que, que avui en dia hem de començar a cercar altres maneres de finançar-se. Uh, nosaltres venim de, de gestionar molt de projectes, culturals durant molt d'anys, eh, en Miquel eh, és editor i jo gestora cultural, i eh, vàrem pensar que si havíem arribat fins aquí, havíem hagut de fer una associació sense ànim de lucre, eh, també ens feia ganes eh, aconseguir repte de fer-ho sense finançament uh mhm. -huh. públic, no? I així, ha, I així ha estat. Vull dir, ha estat un projecte en el que ha hagut finançament públic, però que l'ha donat directament al públic. públic i directament és públic és qui ha decidit si volia fer o no fer aquest projecte. Això m'apareix molt important avui en dia, no? Fer, mm. fer participar en els ciutadans en les decisions. Jo més directament que posant un Bergkamp i decidir que, que era crucial, si, si no aconseguíem els 4.500 euros, ja no seguíem endavant, no? I quan ho vàrem aconseguir, diu, sí, la gent ha apostat per aquest projecte i aquí, clar, l'exigència era, mm, era molt més gran, eh? és màxima, vull dir que tens allà 150 mecenes que els hi has de donar mm, tot el que puguis perquè han confiat en, en el projecte, no? I, i ja per acabar, eh, ens podíeu, es podies dir si teniu algun nou projecte en ment, si aquest hivern es prepara alguna cosa o anireu fent una programació mantinguda d'activitats sí. com, com l'any um, passat? Um, bé, ara també hem tingut un moment d'impàs, perquè després del festival, que ens va donar una feinada immensa, eh, ens van convidar a unes jornades a Barcelona, a Consorci, en les que s'havien triat eh, 20 projectes culturals singulars de, de països catalans eh, a presentar eh, en persona allà en les jornades, i vam anar i vam decidir que això seria un poc Eh, el que ens donaria un poc de reflexió. Allà hem conegut a, a molta gent que tenia projectes eh, més grans, més petits que el nostre, però bueno, tots amb, amb un esperit molt similar i hem fet molt de contactes. I vàrem decidir que sí, que programaríem, programarem aquest hivern. Eh, volem eh, seguir experimentant i volem programar també fora de Palma i a més, bé, vàrem decidir que, que sí, que volíem tornar a fer eh, segon festival eh, de cultura a casa eh, setembre que ve, i això és, és com una mica les línies que ens han marcat, però encara no, no, no hem acabat de programar, però ho, estem, estem una mica fent feina encara, no? Però sí, sí que ho continuam i, i a més amb moltes ganes, no? Després de, del festival que ens va donar moltes pistes de, de com se pot fer feina i tal, volen continuar, sí, sí. Molt bé, doncs ja doncs, dir-vos que enhorabona pel projecte, que endavant, que esperem que en el futur feu un salt al rural i, i res, qui vulgui saber més informació del projecte Cultura a Casa doncs podeu consultar la pàgina web culturacasa.org mm, em sembla que també tenen Facebook, Twitter Vull dir que podeu-nos seguir en l'actualitat. Moltes gràcies, Tina. Bé, molt, moltes gràcies a vosaltres perquè és un plaer estar en el primer programa i a més vol dir que no s'ha anat gens que siguis primer, això té molt de futur, eh? Bueno, bueno a, a, tota a tota manera... Se a les anàlisis de la història radiofònica de, de Radio Tidueta. Eh? De tota manera, Tina, es, avui és, es, eh, amb l'espai en Albert, que és d'aquest eh, apartat de cultura. De tota manera, el programa del 1984 ja fa uns quants anys que... Una estona. Que, sí, fa que, que, que, que anem a... Sí, de la que ja teniu tables. El novato sóc jo, eh? Però l'ha fet molt bé. Sí, no, no. Uh, moltes gràcies, Tina. I si no vaig errat, ara el uh, que farem serà escoltar un tema de Cef, no? Veritat? Sí. I així de, també anirem fent un poc més de... de bé, d'això. De cultura. De, sí, de cultura. moltes gràcies, Tina. Tina gràcies Vinga, salut. Adéu. vamos a hacer un ejercicio de calentamiento porque yo tengo... en Albert. Eh, ha estat bé eh, aquesta, aquesta conversa amb Benatina, no? De, Força bé. De la cultura. La cultura a casa. Tampoc a descobrir que és el fet cultural, no? Perquè sembla que això podíem jo, estar era... xerrant i no ens entendríem mai. Jo lo desconeixia, això, ara, de que se poguessi fer cultura a casa. Bueno, és un projecte que em va, el vaig conèixer l'any passat i la veritat és que em va cridar força l'atenció, no? perquè bueno, és un petit format, és una manera de costar pues, gent diversa, el millor que està començant o que té més experiències d'altres bandes uh mhm. -huh. i aquí són poc coneguts i és això, és una mica té molt a veure amb el que es porta avui en dia, no? del tema de les experiències. No? Tu dones una experiència que teva, i en aquest cas és una experiència cultural. No? Tu vas anaves al, al teatre, seies a la butaca, t'agradava l'obra, era una experiència que te podia agradar o no t'agradava, uh mhm. -huh. però aquí és com que interactues més, no? perquè pots xerrar amb l'artista, pots xerrar amb el del costat, eh, es generen potser unes dinàmiques que potser sí que són trencadores. Potser, ara, trencadores en com estava la cosa muntada fins ara, perquè si ens anem a moments culturals als anys 70 o així, també hi ha coses d'aquestes de proximitat. Jo, bueno. jo de lo que m'ha agradat molt de lo que deia Natina era lo d'aquesta tendència que ha de comprimir-ho tot fins a, a, la, a lo molecular i més allà, no? Uh mhm. -huh. de, això de que ens comunicam amb missatges breus... Eh, i, i que hi ha una, una tendència avui dia a, a reduir-ho, no? Sí, jo, a... jo un dia vaig estar en una xerrada que, que una persona que era experta en temes de comunicació i del Twitter i tal, no? que deia els 10 millors minuts del dia són quan revises el Twitter no? I clar, dius, 140 caràcters que, que aquesta persona li aportaven moltíssim. Clar, jo li vaig demanar una mica que potser si els mil, si els 10 millors minuts del dia eren aquests, <laughs> potser tenia que parar una mica a reflexionar sobre el tema, no? Però sí que és veritat que a, a, per el que es veu, perquè jo, jo no tinc Twitter, però em sembla que estigui en fase d'adquirir-lo, com siguéssim, mm. en 140 caràcters eh, pots tenir molta informació o pots tenir seguir a persones que potser eh, segueixes pel que sigui, perquè la música que fan, per la manera de pensar, pel que sigui, i que tens condensat allà molta informació, no? i que pot ser molt enriquidora. Bueno, jo no crec, crec que hem una mica... En, en 140 caràcters, enriquidor és difícil. No, però Pot ser enginyós un moment, però... Però d'aquí jo... t'aporta una altra banda més àmplia, que és el, sí. és el pas aquest que et dona, crec. Sí, el tema de... Jo, jo veig el tema del ciberespacio i com una voràgine que va a una velocitat sí, i a la sí. vegada ens trobam en la prehistòria del futur i, i de vora estan semblant tomatigueres i Sí, no, cap. Jo me tot, fa por tot això. Tot això la veritat és que Orwell això, tenia raó crec Que... Però és una realitat. És una realitat. Evidentment. És una realitat i si aquesta realitat és bona o dolenta crec que ara mateix no ho podem analitzar perquè és super incipient no. i llavors és Estamos això que en el lujo de l'huracán no? Mm, i a lo millor és que pots veure això plantar una tomatiguera i fer un tuit de, del tomàquet aquell no? que, bueno, que <laughs> què li importa això no? Clar. però Ay, Raúl, ¿tú crees que en Lurrita habría tocado eh, en el salón de tu casa? Yo creo que seguramente hubiese sido un placer y un honor que hubiese estado en mi casa tocando. Yo en casa, que no me lo traigan ni muerto, es un, era un gruñón. El Lurri era un gruñón, pero yo la verdad, para mí ha sido una gran pérdida porque yo ya desde muy pequeño, yo desde muy pequeño siempre, bueno, gracias a mi hermana, pues lo seguía bastante y para mí era un monstruo en, en la música, ha sido una gran pérdida para, no solo para mí, sino para mucha gente que le seguía. Tuve la ocasión de poderlo, ver, de poderlo verlo en el 4 del día del 98, aquí en, el Puerto, en Alcudia, en, la Plaza de Toros de allí. Y la verdad que fue un conciertazo buenísimo. O sea, bajo mi punto de vista, fue para mí, no sé. más, justamente estando con un gran amigo mío también, que este año también falleció, que fue Gabri, y los dos alucinamos un montón. O sea, para mí esta pérdida ha sido un, poco chocante. Yo estaba en, un pequeño cumpleaños con unos amigos que también les gustaba bastante y nos quedamos un poco así como chafados, ¿no? O sea, enterándonos enterarnos así, pero bueno. Hoy este pequeño homenaje me, gusta, me gustaría dedicárselo a Lou Reed, ya que nos dejó un 27 del 10 Siempre... nos queda la música, ¿no? Sí, sí, <laughs> siempre nos queda su, la, música, la poesía. su música, sus exposiciones, su, su, gran poesía sobre las calles de su ciudad, Nueva York. Y bueno, no sé. Eh, a veces no sé ni, cómo poderlo expresar porque tengo tantas cosas que poder expresar de él que no me saldrían, ¿no? O sea, son muchas cosas, son muchas cosas. Y bueno, hemos puesto un tema de Lou Reed que era Wild Light y Wild Heat que editó en su primer LP e de ABB, bueno, primero el segundo de ABB Underground, que se llamaba también así, Wild Light y Wild Hit. Y ahora pues quería poner otra canción que sacó también en, el disco de la Verbe que es Loaded, que después también lo, llevó como la otra canción a, un disco que hizo en directo, se llama Rock and Roll Animal y se llama así la canción, Rock and Roll, Lurid just five years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was. Bueno, Lurrit, desde aquí, desde 1984, te decimos un hasta luego. Seguramente que estarás sala con Nico, que también falleció a finales de los 80 y en Ibiza. Y bueno, eh, yo justamente ya te digo, otra anécdota que tuve que para conseguir la entrada para ir al, al CUDI había que hacer una lista en sitio que había que comprar la entrada y por suerte gracias a un amigo yo y otro compañero la pillamos antes de tiempo y así pudimos ver este concierto en Alcudia con su gran banda que tenía del LP e de New York. ¿No fuiste ahí al teatro principal? no, fui a, ver la exposición, al baluar Al teatro principal no pude ir, menos mal que no fui. <laughs> Me dijeron que una hora de ruido. <laughs> Este, yo conocía ese disco y dije, ¡buah! Digo, tela, llevasteis un par de aspirinas porque <laughs> era tremendoso. Bueno, hay que recordar a Lou Reed que va a asignar en contra de las autopistas de la época de las matas, una de las firmas más famosas, ¿no? Y tanto, tanto, sí, sí, sí. sí. Y bueno, hay mucha gente que siempre decía que tanto Lou Reed como David Bowie y Bob era el trío del rock and roll. La verdad es que esos tres eran... muy amigos. <laughs> y la verdad es que es un trío fabuloso en esa época de los 60-70. Bueno, y justamente, pues mira, seguramente que Iggy estará también muy, muy emocionado, o sea, bueno, más bien emocionado, bastante... bueno, eh, estremecido, ¿no? Por, <laughs> por, la desaparición de su gran amigo Lurit. Y mira, quería poner una canción de equipo, seguramente que a él le encantaría aportar algún granito de arena, porque el mismo día que falleció eh, se juntaron muchos músicos allí en, Nueva York, y entre ellos estaba Elvis Costello, eh, Neil Young, eh, Debbie Harry, bueno, gente que lo conocía desde, pues eso, desde su comienzo, desde, eh, bueno, desde su comienzo con la Velvet, pero bueno, él estuvo antes en un grupo que se llama The Primitives, como el programa de nuestra compañera así Vaya, mira. <laughs> Después tuvo un, eh, otro grupo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, antes de empezar Velvet Underground, con su amigo John Cale, que también seguramente estará bastante sí, que verdad habrá venido como de sopetón, ¿no? Porque tuvieron siempre sus. sus. Sí, sus rifirrafes, porque uno era muy gruñón y el otro <laughs> también. Pero vamos, se juntaron un par de veces para hacer según qué cosas. Después en el 93 se volvieron a juntar. ¿En el 93? 93 sí, me en el 93 o en el 2003, ahora no me acuerdo. Bueno, sé que se volvieron a juntar la Velvet para hacer un pequeño concierto para recordar sus viejas canciones y tal. Y bueno, eh, quiero poner esta canción de Egip, que no es de lo primero que hizo Egip, sino más o menos de, lo último, antes de, venir por aquí también por, por Mallorca. Eh, es un disco del 2003 que se llama School Ring y la canción es Pervert, eh, Perverts in the Sound. Pues mira tú por dónde, Fede, que me acaba de llegar a mis manos lo último que han grabado un grupo de aquí, de Fastidios, con la canción El sucio Sánchez, de Dirty Sánchez. Raúl poniendo una novedad. Por favor. ¿Dónde? <laughs> me ha adelantado esas novedades de Fede. En tu baúl estará ya. <laughs> Seguro, seguro. Ahora me lo pillo y me lo meto ahí a que se empolve otra vez. <laughs> pues venga, fastidios Dirty Sánchez. Santi Sánchez de Fastidios, lo último que me ha llegado a mis manos. <laughs> y bueno, ya para despedirnos, eh, hasta la próxima semana en otro programa de 1984 con más coses que contar. Així que ja ho sabeu, dissabte que ve tornarem a ser a les zones de Titoieta, de, eh, de, de Ràdio Bronca i de Ràdio 77. Gràcies, Albert. Uh, gràcies també a Ceci, gràcies a Tina per donar-nos una mà a, eh, a obrir una mica més les ondes des d'aquí. Està d'un plaer venir a aquesta casa. Salut i fins dissabte que ve. Escolta, 1984.